у наших руках не залишили б. Агонія, констатував Шеремет. До речі, як ти думаєш, чому в Травневому, окрім двох груп, нікого не було? Дуже просто. Ні з чорними, ні з зеленими ніхто не хоче зв'язуватись. Та я не про це. Хоч би одна місцева цікава Варвара за паркану визирнула. Ну, все ж таки подія. Так там там майже ж всі будинки порожні. Господарі хто на заробітки подались, хто на гастролях, хто відпустці. Все занедбане, лопухи та бур'яни на городах, мічуринські. Справжні хащі, а нещасні кілька пенсіонерів, що там лишилися, та з переляку носу з хати не вистромлять. У виконку Шеремет піднявся сам. Досить швидко розшукав Осташка на майданчику біля запасних сходів і висмикнув із компанії запеклих кур'їв, чому Вадим неабияк зрадів, бо з'явився шанс порятувати хоч решті свого здоров'я. Швиденько з усіма розпрощалися, тільки їх і бачили. У готелі Шеремет одразу побіг під душ. Доки він хлюпався, Вадим і Микола сходили до буфету і принесли звідти чотири хвостики смаженого хика, дві склянки сметани, плавлені сирки і кілька пляшок холодного лимонаду. І правильно зробили. Настрій у шефа помітно поліпшився, а це було дуже доречно, бо просто розмова швидко переросла в виробничу нараду. Раз по раз, прикладаючись з крижаною водичкою до келиха, шеремет підбив перші підсумки. Цеховики і ті, що вже сидять, і ті, котрі бігають ще на короткому ланцюжку на волі, просто ошелешені. Вони певні, що на Беркача підняв руку хтось із ракетирів, чи то претендуючи на його місце, чи то зводячи рахунки. Чиновні хабарники, біля яких крутився Вадим, теж як нічого не розуміють. Однак зітхнуло з полегкістю адже на той світ помандрував один з головних свідків їхніх квартирних махінацій. Вважаю, що тепер їхня безпека помітно зміцніла. Ну що ж, нехай вважають. Ракетири, серед них у Сагайди є своя людина, вкрай розтривожені і налякані, і поки що не вигадали нічого кращого, аніж готуватись до бучного похорону, чубитися з неформалами та напиватися до місцями. Троє з них, очевидно, найбільш легкодухі, спробували дременути з міста і дуже обурювались, коли їх перейняли за околицею міліціонери і повернули назад. Однак алібі у них, як то кажуть, залізне. Напередодні пили, бешкетували так, що опинилися в витверезнику, де й провели приємно час з одинадцятої вечора і до ранку. А от історія з Кравцовим викликала чимало сумнівів. Так, його шістка проїхала травневим саме в той час. До відбитків протектора додалися ще частки ґрунту, ідентифіковані з тими, що взяли на місці злочину, і навіть сліди деркачевої крові на лівому передньому колесі. Старий Кравцов чув, як серед ночі скриготіли двері гаража як Сергій заходив в свою кімнату. Це було дуже пізно, але коли саме сказати не може. А врешті і сам Кравцов визнав, що таки проїздив травневим і бачив тіла, однак від страху не зупинився, не виходив з машини взагалі, нікого нічого не знає, і на цьому хлопця немов заклинило. Так проїжджав бо завжди так скорочує, так бачив тіла, але не зупинився і нікому не сказав, бо злякався. Ані самим Беркачем, ні склав дію незнайомий. Впізнати їх не впізнав, та й не міг, оскільки незнайомий. А от звідти повертався додому о третій ночі. І от де був до цього ані слова. Мовляв, це моя особиста справа, якщо вам щось не подобається, то, будь ласка, доводьте самі, вам за це гроші платять, а я чесна людина. А що немає у мене алібі, то його в півміста немає. А може, я вечорами просто кататись люблю.